18 pora Mu'minun surasi Makka da nozil qilingan 118 oyatdan iborat. Mu'minun mu'minlar degani. Mu'min musulmonlarga loyiq sifatlar zikri bilan boshlangani uchun shunday nom berilgan. unda muhammad alayhisalomning makkadagi davrlarida ahli islomga mushriklar tarafidan berilgan aziyatlarga sabr qilish oxirat saodati uchun bu dunyoda qilish zarur bo'lgan solih amallar payg'ambarlar qissasi va boshqa ilohiy o'gitlar bayon etilgan mehribon va rahimli Alloh nomi bilan mo'minlar najot topdilar ular namozlarida o'zlarini kamtar tutuvchidirlar ular behuda so'z va ishlardan yuz o'giruvchidirlar ular zakotni ado etuvchidirlar ular avratlarini haromdan saqlovchidirlar illo o'z jufti halollari va qo'l ostidagilar cho'rilar bundan mustasnodir bas albatta ular malomat qilinuvchi emaslar bas kimki shundan o'zgani harom qilingan narsalarni istasa bas ana o'shalar haddan oshuvchidirlar ular mo'minlar odamlarning bergan omonatlariga va o'zaro bog'lagan ahd paymonlariga rioya etuvchidirlar ular namozlarini asraguvchi vaqtida ado etuvchidirlar aynan o'shalar merosxo'rdirlar firdavs jannatiga voris bo'lishib ular u yerda jannatda mangu qoluvchidirlar qasamki biz insonni odamni loyning sarasidan yaratdik so'ngra uni inson naslini avvalo mustahkam qarorgoh bachadondagi mani qildik so'ngra bu manini laxta qon qilib yaratdik bas laxta qonni parcha go'sht qilib yaratdik bas parcha go'shtni suyaklar qilib yaratib bu suyaklarga go'sht qopladik so'ngra unga jon kiritib oldingi holidan butunlay boshqacha bir vujudni paydo qildik yaratuvchilarning eng go'zali Alloh barakotlidir so'ngra albatta sizlar ey insonlar mana shundan keyin albatta vafot etuvchidirsiz so'ngra sizlar albatta qiyomat kuni qayta tirilursiz darvoqe biz ustingizda yetti yo'lni yetti qavat osmonni yaratdik biz yaratuvchilikdan g'ofil bo'lmadik biz osmondan aniq o'lchov bilan suv yomg'ir qor yog'dirib uni yerga joylab qo'ydik va biz uni ketkazishga ham albatta qodirdirmiz so'ngra biz sizlar uchun u suv bilan xurmo va uzum bog'larini paydo qildik sizlar uchun u bog'larda ko'p mevalar bor va sizlar ulardan yeysiz yana biz sizlar uchun turi sayno tog'idan chiqadigan yog' va yeguvchilar uchun nonxurush holda o'sadigan bir daraxtni zaytunni yaratdik albatta sizlar uchun chorva mollarida ham ibrat bordir sizlarga ularning qornidagi narsa sutidan ichirurmiz yana sizlar uchun ularda ko'p foydalar bordir shuningdek ularning go'sht yog'laridan yeysiz yana quruqlikda ular ustiga va dengizlarda kemalarga minib yurasiz darvoqe biz nuhni o'z qavmiga payg'ambar qildik bas u ey qavmim Allohga ibodat qilingiz sizlar uchun undan o'zga iloh yo'qdir axir qo'rqmaysizmi dedi shunda uning qavmidan kofir bo'lgan zodagonlar bu ham xuddi sizlarga o'xshagan odam faqat sizlardan ustun bo'lib olmoqchi agar Alloh payg'ambar yuborishni xohlasa farishtalarni tushirgan bo'lar edi bizlar bu nuh so'zlarini avvalgi ota bobolarimizdan eshitgan emasmiz u ya'ni nuh faqat bir jinni odamdir bas uni biroz vaqtgacha kuzatib turingiz dedilar nuh aytdi ey Rabbim ularning menga nisbatan inkoriga qarshi o'zing menga yordam qilgin bas biz unga vahiy qildik bizning himoyamizda va vahiyimiz bilan bir kema yasagin bas qachonki bizning amrimiz kelib tannurdan olov o'rniga favvoralar otilgan vaqtida u kemaga har jonivordan bir juftdan va oilangni solgin lekin kofirlardan kim haqida bizni so'zimiz g'arq bo'lishi haqidagi hukmimiz kechgan bo'lsa ularni tark qilgin hamda ular haqida najot so'rab menga xitob iltijo qilmagin ular albatta to'fon suviga g'arq qilinuvchidirlar endi qachonki o'zing va sen bilan birga bo'lgan kishilar kemaga joylashib olgach aytgin bizlarni zolimlar qavmidan qutqargan Allohga hamd yana ayt ey rabbim meni bir muborak manzilga tushirgin sen manzilga tushiruvchilarning yaxshisidirsan albatta bunda nuh va to'fon voqeasida alomatlar bordir biz odamlarni sinovchidirmiz so'ngra biz ulardan keyin boshqa avlodni od qabilasini paydo qildik bas ularga o'zlaridan bir payg'ambarni hudni yubordik u aytdi Allohga ibodat qilingiz sizlar uchun undan o'zga iloh yo'qdir bas unga shirk keltirishdan qo'rqmaysizmi uning qavmidan kofir bo'lgan oxirat muloqotini inkor etgan va biz dunyo hayotida maishatparast qilib qo'ygan kimsalar dedilar bu ham xuddi sizlarga o'xshagan odam u ham sizlar yeydigan narsadan yeydi sizlar ichadigan narsadan ichadi qasamki agar sizlar o'zingizga o'xshagan odamga itoat qilsangiz u holda sizlar albatta ziyon ko'ruvchidirsiz u sizlarga o'lib tuproq va suyaklarga aylanganingizdan keyin albatta qabrlaringizdan chiqariluvchidirsiz deb va'da bermoqdami sizlarga va'da qilayotgan narsa aqldan juda juda uzoqdir hayot faqat shu dunyodagi hayotimizdir ayrimlarimiz o'lsak boshqalarimiz yashayveramiz biz qayta tiriluvchi emasmiz u hud faqat Alloh sha'niga yolg'on to'qigan shaxsdir bizlar unga iymon keltiruvchi emasmiz shunda xud aytdi ey rabbim meni yolg'onchi qilganlari bois menga yordam qilgin Alloh dedim birozdan keyin ular albatta pushaymon bo'luvchilarga aylanib qolurlar bas haqiqatan ham ularni mudhish bir qichqiriq tutdi biz esa ularni xazonga aylantirdik zolimlar qavmiga halokat bo'lgay so'ngra ulardan keyin boshqa avlodlarni paydo qildik hech bir ummat o'z ajalidan o'zib ham keta olmas uni ortga ham sura olmas so'ngra paydarpay payg'ambarlar yubordik har gal biror ummatga o'z payg'ambari kelsa uni inkor etdilar bas biz ularni birin ketin halok qildik va ularni odamlar og'zida yuradigan gapga aylantirib qo'ydik bas iymon keltirmaydigan qavmga halokat bo'lgay so'ngra biz Musa va uning birodari Xorunni mo'jizalarimiz va aniq hujjat bilan yubordik fir'avn va uning zodagonlariga yubordik ular esa kibr havoga berildilar ular mutakabbirlar qavmi edi bas aytdilar xuddi o'zimizga o'xshagan shu ikki kishiga iymon keltiramizmi holbuki ularning qavmi isroil avlodi bizlarga quldirlar bas ikkisini yolg'onchiga chiqarishib halok qilinuvchilardan bo'ldilar haqiqat musoga hidoyat topishlari uchun kitob tavrotni ato etdik keyin maryamning o'g'li isoni va uning onasini alomat qildik va ikkisini bir oqin suvli baland qarorgohga joyladik payg'ambarlarimizga shunday dedik ey payg'ambarlar pok taomlardan tanavvul qilingiz va ezgu ish qilingiz albatta men qilayotgan ishlaringizni biluvchidirman albatta bu diningiz bir millatdir ya'ni islom dinidir men esa sizlarning Rabbingizdirman bas mendan qo'rqingiz so'ngra odamlar ishlarini dinlarini turlarga bo'lib yubordilar har bir guruh o'z oldilaridagi narsa din bilan mamnundirlar bas ey muhammad siz ularni ma'lum vaqtgacha o'z g'aflatlariga qo'yib bering biz ularga berayotgan boylik va farzandlarni o'zlari uchun yaxshiliklarni tezlatishimiz belgisi deb hisoblaydilarmi yo'q ular buning hikmatini sezmaydilar albatta parvardigorlaridan qo'rqib xavfda turuvchilar parvardigorlarining oyatlariga iymon keltiradiganlar parvardigorlariga shirk keltirmaydiganlar shuningdek sadaqalarini qiyomatda parvardigorga qaytuvchi ekanlaridan dillari qo'rqib turgan holda beradigan kishilar aynan o'shalar yaxshiliklarni qilishga shoshurlar va unda o'zib ketuvchidirlar biz hech bir jon egasini toqatidan tashqari narsaga taklif qilmaymiz bizning dargohimizda faqat haqni so'zlaydigan bitik bordir ularga nohaqlik qilinmas yo'q kofirlarning dillari bundan g'aflatdadir ular uchun bundan boshqa o'zlari qiluvchi bo'lgan befoyda ishlar bordir toki biz ularning to'q mag'rur yashaydiganlarini biror azobga giriftor qilganimizda bexos ular faryod qilurlar bugun endi faryod qilmangiz biz tomondan sizlarga aslo yordam berilmas chunki sizlarga oyatlarim tilovat qilinganida sizlar ortingizga qarab yurgan edingiz baytulloh haramidamiz deb u bilan mutakabbirlik qilib tungi suhbatlaringizda Qur'on xususida behuda so'zlarni aytar edingiz. Axir ular bu so'zni Qur'onni chuqurroq fikrlab ko'rmadilarmi? yoki ularga avval o'tgan ota-bobolariga kelmagan narsa kelibdimi? yoki o'z payg'ambarlarini tanimay uni inkor qiluvchi bo'ldilarmi yoxud unda muhammadda jinnilik bor deydilarmi yo'q u ularga haqiqatni keltirdi ularning aksariyati esa haqiqatni yomon ko'ruvchilardir agar haq Alloh ularning havoyi nafslariga ergashsa edi albatta osmonlar yer va ulardagi bor jonzot buzilib halok bo'lgan bo'lar edi yo'q biz ular uchun eslatma keltirdik ular esa o'zlariga kelgan eslatmadan yuz o'giruvchidirlar ey muhammad yoki siz ulardan xarj so'ramoqdamisiz rabbingizning harji ajri yaxshiroqdir u rizq beruvchilarning yaxshisidir albatta siz ularni faqat to'g'ri yo'lga da'vat qilursiz oxiratga iymon keltirmaydiganlar yo'ldan ozuvchidirlar agar biz ularga rahim qilsak va ulardagi narsani tahatchilikni aritsak shaksiz ular yana o'z tug'yonlarida gangib yurgan bo'lar edilar mana biz ularni azobga tutdik ular esa na parvardigorga bo'yin egdilar va na tavba tazarru qildilar to qachonki biz ularga qattiq azob qahatchilik eshigini ochib qo'yadigan bo'lsak bexos ular noumid bo'luvchidirlar u Alloh sizlarga quloqlarni ko'zlarni va dillarni paydo qilgan zotdir sizlar bunga juda kam shukr qilursiz u sizlarni yer yuzida yaratgan va tarqatgan zotdir sizlar qiyomat kuni uning huzuriga to'planursiz u tiriltiradigan va o'ldiradigan zotdir kecha va kunduzning o'zgarib turishi ham unga bog'liqdir axir aql yurgizmaysizmi yo'q ular ham xuddi avvalgilar o'tgan payg'ambarlarga aytgan so'zlarini aytdilar dedilar bizlar o'lib tuproq va suyaklarga aylanganimizda qiyomat kuni yana qayta tiriluvchimizmi darvoqe bizlarga ham ota bobolarimizga ham oldin mana shu va'da qilingan edi bu faqat avvalgilarning afsonalaridir ey muhammad ularga ayting agar biluvchi bo'lsangiz aytingizchi yer va undagi bor jonzot kimniki ular albatta Allohnikidir derlar ayting bas shunda ekan ulardan eslatma olmaysizmi ayting yetti osmonning rabbi ya'ni ulug' arshning rabbi kimdir ular bular ham Allohnikidir derlar ayting axir qo'rqmaysizmi ayting agar bilsangiz aytinglarchi barcha narsaning hukmronligi qo'lida bo'lgan o'zi barchaga homiylik qiladigan unga qarshi homiylik qilinmaydigan zot kimdir ular bular ham Allohnikidir derlar ayting bas unda nechuk haqiqatni qabul qilish o'rniga sehrlanmoqdasiz aksincha biz ularga qayta tirilishlari haqidagi haqiqatni keltirdik ular esa hanuz Alloh sha'niga yolg'on to'quvchilardir Alloh farzand tutgan emas va u bilan birga biror iloh ham bo'lgan emasdir aks holda har bir iloh o'zi yaratgan narsa bilan kibrga ketib bir biridan ustun bo'lib olur edi natijada yeru osmon buzilib ketgan bo'lur edi Alloh ular vasf etayotgan narsadan pokdir u maxfi sir va oshkora gap va ishlarni biluvchidir bas keltirayotgan shirklaridan u oliy pokdir ayting ey rabbim menga kofirlarga va'da qilinayotgan narsa azobni ko'rsatsangchi ey rabbim o'shanda meni u zolimlar qavmi ichida turuvchi qilmagin albatta biz ularga va'da qilayotgan narsa azobni sizga ko'rsatishga qodirmiz siz ular qilayotgan yomonlikni go'zal so'zlar bilan daf eting biz ular sifatlayotgan narsani yaxshi biluvchidirmiz ayting ey rabbim men sendan shaytonlarning vasvasalaridan panoh berishingni so'rayman yana men sendan ey Rabbim ular mening huzurimga kelishlaridan panoh so'rayman toki ulardan mushriklardan birortasiga o'lim kelganida ey Rabbim meni yana hayotga qaytaringiz shoyat men tark etgan joyim dunyoda yaxshi amal qilsam der yo'q u aslo qaytarilmas bu haqiqatan u aytuvchisi bo'lgan so'zdir ularning ortida to qayta tiriladigan kunlarigacha ikki dunyo o'rtasini to'sib turadigan bir to'siq bordir bas qachonki sur chalinganida qiyomat boshlanganida ana o'sha kuni ularning o'rtalarida hech qanday nasablar qolmas va ular o'zaro savol javob ham qila olmaslar bas kimlarning yaxshilik tarozulari og'ir kelsa bas o'shalargina najot topuvchilardir kimning savob vaznlari yengil bo'lsa bas ana o'shalar o'zlariga ziyon qilibdilar ular jahannamda mangu qoluvchilardir yuzlarini o't kuydirgach ular u yerda badbashara bo'lib qoluvchidirlar ularga sizlarga mening oyatlarim tilovat qilinganida sizlar ularni yolg'onga yo'ygan emasmidingiz deyilganida ular deydilar ey Rabbimiz badbaxtligimiz bizlarga g'olib kelib adashgan qavm bo'lib qolgan ekanmiz parvardigoro bizlarni jahannamdan dunyoga chiqargin bas agar yana kufr va itoatsizlikka qaytsak u holda biz shaksiz o'zimizga zulm qiluvchidirmiz Alloh aytadi unda jahannamda xor bo'lingiz va menga so'z qotmangiz darvoqe mening bandalarim ichida bir guruh bor edim ular ey rabbimiz o'zingga iymon keltirdik bas bizlarni mag'firat qilgin va bizlarga rahm ayla sen o'zing rahm qiluvchilarning yaxshisidirsan der edilar bas sizlar ularni masxara qildingiz hatto u kulish sizlarga meni eslashni unuttirdi sizlar ulardan kulgan edingiz men bugun ularni sabr qilganlari sababli mukofotladim ular haqiqatan yutuqqa erishuvchidirlar yerda yillar hisobi bilan fikringiz bo'yicha qancha turdingiz deydi Alloh ular aytadilar bir kun yoki yarim kun sanab turuvchi farishtalardan so'ragin Alloh deydi agar sizlar biladigan bo'lsangiz dunyoda juda oz turdingiz yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku. sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizmi bas haq haqqoni va malik podshoh bo'lmoq Alloh yuksakdir undan o'zga iloh yo'qdir va u ulug' arshning parvardigoridir kimki o'zida hech qanday hujjat bo'lmagan holda Alloh bilan birga boshqa biror ilohga iltijo qilsa bas uning hisob kitobi Parvardigorning huzuridadir albatta kofirlar oxiratda najot topmaslar ey muhammad ayting ey rabbim gunohlarimizni mag'firat et va holimizga rahm ayla sen o'zing rahm qiluvchilarning yaxshisidirsan Nur surasi madinada nozil qilingan 64 oyatdan iborat surada Allohning yer va osmonlar nuri ekani va bu nur haqida tafsir berilgani uchun unga nur surasi deb nom berilgan ijtimoiy hayot illatlaridan biri sifatida zinokorlik islom shariati bo'yicha ulkan gunoh sanalishi u isbotlangan taqdirda bu fahsh ishga qo'l urgan ikki tomonga belgilanadigan jazolar shuningdek birovni badnom qilish maqsadida uyushtirilgan soxta guvohlarning jazolanishi insonning obro'sini to'kishdan saqlanish nikohli turmush qurishning ahamiyati va boshqa masalalar surada o'z aksini topgan mehribon va rahimli Alloh nomi ila ushbu biz nozil qilgan va uni ya'ni hukmlarini farz qilgan bir suradirki unda sizlar eslatma olishingiz uchun aniq oyatlarni nozil qildik zinokor ayol va zinokor erkakning har biriga 100 darra uringiz agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltiruvchi bo'lsangiz Allohning dini hukmida sizlarni ularga zinokorlarga nisbatan rahim shafqat tuyg'ulari tutmasin ularning jazolanishiga bir guruh mo'minlar hozir bo'lsin zinokor erkak faqat zinokor ayolni yoki mushrikani nikohlab olur zinokor ayolni ham faqat zinokor erkak yoki mushrik nikohlab olur bu ish mu'minlarga harom qilindi iffatli ayollarni zinokor deb haqoratlagan so'ngra bu da'volarga to'rtta guvoh keltira olmagan kimsalarni 80 darradan uringiz va abadul abad ularning guvohliklarini qabul qilmangiz ana o'shalar fosiq kishilardir magar so'ngra tavba qilib o'zlarini tuzatgan kishilargina fosiq emasdirlar zero Alloh mag'firatli va rahimlidir o'zlaridan boshqa guvohlari bo'lmagan holda o'z xotinlarini buzuq deb badnom qiladigan erlarning har biri o'zini albatta men rostgo'ylardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berishi talab qilinadi. 5 inchisi ya'ni guvohligi agar yolg'onchilardan bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin deyishidir. u ya'ni erim albatta yolg'onchilardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berishi undan ayoldan jazoni daf qilur. 5 inchisi ya'ni guvohligi agar erim rostgo'ylardan bo'lsa unga menga Allohning g'azabi bo'lsin deyishidir. agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganida hamda Alloh tavbalarni qabul qiluvchi va hikmat sohibi bo'lmaganida edi mazkur holatlarda sharmanda bo'lar edingiz albatta bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lmish bir to'da kimsalardir uni bo'xtonni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamangiz balki u sizlar uchun yaxshidir ulardan bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi orttirgan gunoh jazosi bordir ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa abdulloh ibn ubay uchun esa ulkan jazo jahannam bordir ey mo'minlar sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mo'min va mo'minalar o'zlari bir birlari haqida yaxshilikni gumon qilib bu aniq bo'xtonku desalar bo'lmasmidi ular oyshani badnom qilmoqchi bo'lganlar to'rtta guvoh keltirsalar bo'lmasmidi bas agar guvoh keltira olmasalar demak Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi albatta oshirib toshirib so'zlaganingiz sababli sizlarni ulkan jazo tutgan bo'lar edi o'shanda sizlar uni tildan tilga ko'chirib og'izlaringiz bilan o'zlaringiz aniq bilmagan narsani so'zlar va buni yengil fahmlar edingiz holbuki u Alloh nazdida ulkan gunoh uni eshitgan paytingizda bu mishmishni gapirish biz uchun joiz emas ey pok parvardigor bu ulkan bo'xton desangiz bo'lmasmidi agar mo'min bo'lsangiz sira unga o'xshagan narsalarga qaytmasligingizni Alloh sizlarga nasihat qilur. Alloh sizlarga o'z oyatlarini bayon qilur Alloh ilm va hikmat sohibidir albatta iymon keltirgan kishilar o'rtasida yomon gaplar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bordir hamma narsani Alloh bilur sizlar esa bilmassiz agar sizlarga Allohning fazli va rahmati hamda Alloh mehribon va rahimli bo'lmasa edi jazoni naqd qilgan bo'lar edi ey iymon keltirganlar shaytonning izidan ergashmangiz kim shaytonning izidan ergashsa bas albatta shayton buzuqlik va yovuzlikka buyurur agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganda edi sizlardan biror kishi tuhmatdan pok bo'lmas edi lekin Alloh o'zi xohlagan kishini poklar Alloh eshituvchi va biluvchidir sizlardan fazilat va keng mol mulk egalari qarindoshlarga miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida ehson qilmaslikka qasam ichmasin balki ularni af qilib kechirsinlar Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizmi Alloh mag'firatli va rahimlidir albatta fahsh ishlardan bexabar iffatli mo'mina ayollarni badnom qiladigan kimsalar dunyoda ham oxiratda ham la'natlanurlar ularga ulkan azob bordir u kun ularning qilib o'tgan ish bo'xtonlari bilan tillari qo'l va oyoqlari ularga guvohlik beradigan kundir o'sha kuni Alloh ularning haqiqiy jazolarini to'la to'kis berur va ular Allohning aniq haq ekanini bilurlar nopok ayollar nopok erkaklar uchun loyiqdir nopok erkaklar nopok ayollar uchun loyiqdir pokiza ayollar pokiza erkaklar uchun pokiza erlar pokiza ayollar uchundir aynan o'shalar pokiza erlar va pokiza ayollar ularning aytayotgan bo'xtonlaridan pokdirlar ular uchun mag'firat va farovon rizq jannat ne'matlari bordir ey iymon keltirganlar o'z uylaringizdan o'zga uylarga to izn so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz mana shu sizlar uchun yaxshidir zora bu gapdan eslatma olsangiz bas agar u uylarda hech kimni topmasangiz unda to sizlarga izn berilmaguncha ularga kirmangiz agar sizlarga qaytingiz deyilsa qaytib ketavering shu sizlar uchun eng toza yo'ldir Alloh qilayotgan ishlaringizni biluvchidir xususiy maskan bo'lmagan mehmonxona karvonsaroy kabi sizlar foydalanadigan uylarga izn so'ramasdan kirishingizda sizlarga gunoh yo'q Alloh oshkor qilayotgan narsangizni ham, yashirayotgan narsangizni ham bilur. Ey Muhammad, mu'minlarga ayting, ko'zlarini nomahram ayollardan quyi tutsinlar va avratlarini zinodan saqlasinlar. Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir. Albatta, Alloh ular qilayotgan sir sinoatlaridan xabardordir. Mo'minalarga ham ayting, ko'zlarini nomahram erkaklardan quyi tutsinlar va avratlarini zinodan saqlasinlar. Shuningdek, odatda ko'rinib turadiganidan boshqa ziynatlarini ko'rsatmasinlar va ro'mollarini ko'kraklari uzra tushirib olsinlar ular zeb ziynatlarini erlari yo otalari yo erlarining otalari yo o'g'illari yo erlarining o'g'illari yo o'zlarining og'a inilari yo og'a inilarining o'g'illari yo opa singillarining o'g'illari yo o'zlari kabi ayollar yo qo'l ostilaridagi cho'rilar yo ayollardan behojat bo'lgan ya'ni juda keksayib qolganlar xunasalar yoki aqlsiz devonalar kabi erkak xizmatkorlar ayollarning avratlaridan xabardor bo'lmagan go'daklardan boshqa kishilarga ko'rsatmasinlar yana yashirgan ziynatlarini bildirib oyoqlarini yerga urmasinlar barchangiz Allohga tavba qilingiz ey mo'minlar shoyat shunda najot topsangiz sizlarning orangizdagi tul erkak va ayollarni hamda qul va cho'rilaringizdan yaroqlilarini uylantiring bilamiz agar ular kambag'al bo'lsalar Alloh ularni o'z fazli bilan boyitur Alloh fazlu karami keng va dono zotdir nikoh uchun lozim mablag' topa olmaydigan kishilar to Alloh ularni o'z fazli bilan boyitguncha o'zlarini haromdan zinokorlikdan pok tutsinlar ey mo'minlar qo'l ostingizdagi qullardan mukotab bo'lishini istaydiganlari bo'lsa u holda agar sizlar ularda yaxshilikni bilsangiz ularni mukotab qilingiz va ularga Allohning sizlarga ato etgan molidan beringiz iffatni istagan cho'rilaringizni dunyo hayoti matohlari ko'yida zinokorlik qilishga majburlamangiz kim ularni majbur etsa bas albatta Alloh majburlaganlaridan so'ng u cho'rilarni mag'firat qiluvchi va ularga rahimlidir ey mo'minlar darhaqiqat biz sizlarga ushbu bayon etuvchi oyatlarni sizlardan ilgari o'tganlar to'g'risidagi misollarni va taqvodorlar uchun nasihatni nozil qildik Alloh osmonlar va yerning nuridir nurining misoli xuddi bir tokcha ichidagi chiroq bu chiroq bir shisha ichida u shisha go'yo bir durdan yaralgan yulduzga o'xshaydi u chiroq na sharqiy va na g'arbiy bo'lmagan muborak zaytun daraxti moyidan yoqilur uning moyi musaffoligidan garchi unga olov tegmasa da atrofni yoritib yuborgudekdir mazkurlar qo'shilganda esa nur ustiga nur bo'lur Alloh o'zining bu nuriga o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Alloh odamlar ibrat olishlari uchun mana shunday misollarni keltirur. Alloh barcha narsani biluvchidir. U chiroq ko'tarilishiga va ularda o'zining nomi zikr qilinishiga Alloh izin bergan uylarda masjidlardadir u masjidlarda ertayu kech unga tasbeh aytadigan kishilar bordirki ularni na tijorat va na savdo ishlari Allohning zikridan namozni barkamol ado etishdan va zakot berishdan chalg'ita olmas ular dillar va ko'zlar istirobga tushib qoladigan kun qiyomatdan qo'rqurlar ular qilgan ezgu amallari sababli Allohning mukofotlashi va yana ularga o'z fazli bilan ziyoda etishi uchun ibodat qilurlar Alloh o'zi xohlagan kishilarga behisob rizq beradi kufrda bo'lganlarning qilgan amallari esa sahrodagi sarobga o'xshaydi tashna odam uni suv deb o'ylar uning oldiga kelgach esa hech narsa topa olmas va Allohni uning oldida topur bas u uning hisob kitobini mukammal qilur Alloh tez hisob kitob qiluvchi zotdir yoki kofirlarning qilgan amallari qavatma qavat to'lqin va uning ustida qora bulut qoplab olgan sermavj dengizdagi zulmatlarga o'xshaydi ular ustma ust zulmatlardir qo'lini chiqarib qarasa uni ko'ra olmas kimga Alloh nur iymon bermasa bas uning uchun hech qanday nur yo'qdir ey muhammad Allohga osmonlar va yerdagi bor jonzot saf tortgan qushlar ham tasbih aytishlarini ko'rmadingizmi har biri o'z duo va tasbihini bilur Alloh esa ularning qilayotgan barcha ishlarini biluvchidir osmonlar va yerning podshohligi Allohga xosdir qaytish ham Allohning huzurigadir Allohning bulutlarni haydashini so'ngra ularni birlashtirishini so'ngra ularni ustma ust qalashtirishini ko'rmadingizmi so'ngra bulut orasidan yomg'ir chiqayotganini ko'rasiz Alloh osmondan undagi tog' bulutlardan do'l yog'dirib uni o'zi xohlagan kishilarga yetkazur va o'zi xohlagan kishilardan burib yuborur chaqmog'ining yorug'ligi ko'zlarni ketkazgudekdir Alloh kecha va kunduzning o'rinlarini almashtirib turar albatta bunda ko'z egalari oqillar uchun ibrat bordir Alloh barcha jonivorni suvdan yaratdi ulardan qorni bilan sudralib yuradiganlari ham ikki oyoqda yuradiganlari ham to'rt oyoqda yuradiganlari ham bordir Alloh o'zi xohlagan narsani yaratur albatta Alloh barcha narsaga qodirdir dar haqiqat biz sizlarga haqiqatni bayon etuvchi oyatlarni nozil qildik Alloh o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlar. Ular, ya'ni munofiqlar Allohga va payg'ambarga iymon keltirdik va bo'yin sundik deydilar u. Shundan keyin ulardan bir guruhi yuz o'girib ketur. Ana o'shalar mo'min emasdirlar. qachonki o'rtalarida hukm chiqarish uchun Alloh va uning payg'ambari sari chorlansalar, birdaniga ulardan bir guruhi payg'ambar huzuriga kelishdan bosh tortuvchilardir. Agar haqiqat ular tarafda bo'lsa, payg'ambar oldiga bo'yun sunib kelardilar. Ularning dillarida maraz bormi yoki muhammadning haq payg'ambar ekaniga shubhalanadilarmi yoxud Alloh va uning payg'ambarlari ularga adolatsiz hukm qilishidan qo'rqadilarmi yo'q ular aynan zolimlar Alloh va uning payg'ambariga o'rtalarida hukm chiqarish uchun chorlangan vaqtlarida mu'minlarning so'zi eshitdik va bo'yin sundik demoqdir. Ana o'shalargina najot topuvchilardir. Kimki Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa, va Allohdan qo'rqib taqvo qilsa bas aynan o'shalargina yutuq egalaridirlar munofiqlar agar siz amr etsangiz albatta jihodga chiqishlari haqida jon jahdlari bilan qasam ichdilar ayting qasam ichmangiz jihod ma'lum bir toatdir uning uchun qasam ichishga hojat yo'qdir albatta Alloh barcha qilayotgan ishlaringizdan xabardordir ayting Allohga bo'yin suningiz va payg'ambarga bo'yin suningiz shundan so'ng agar yuz o'girsangiz bas payg'ambar zimmasida o'ziga yuklangan narsa Allohning buyrug'ini yetkazish va sizlarning zimmangizda o'zlaringizga yuklangan narsa unga bo'yin sunish bordir. Agar unga itoat etsangiz, hidoyat topursiz. Payg'ambar zimmasida faqat sizlarga haq dinni aniq yetkazish bordir. Alloh sizlardan iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarga xuddi ilgari o'tgan iymonli zotlarni yer yuziga xalifa qilganidek ularni ham yer yuziga xalifa qilishni va ular uchun o'zi rozi bo'lgan islom dinini mustahkam qilishni hamda ularning Makkadagi ko'rgan xavf xatarlaridan so'ng Madinada xotirjamlikka aylantirib qo'yishni va'da qildi. Ular menga ibodat qilurlar va menga biror narsani sherik qilmaslar. Kimki mana shu va'dadan keyin noshkurlik qilsa, bas ular fosiqlardir. ey mo'minlar namozni barkamol ado etingiz zakotni beringiz va payg'ambarga itoat etingiz zora shunda rahim qilinsangiz ey muhammad kofir bo'lganlarni yer yuzida Allohni ojiz qoldiruvchi g'oliblar deb o'ylamang. Ularning borar joylari dozaxdir. qadar yomon oqibat u. Ey iymon keltirganlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rilaringiz hamda balog'atga yetmagan farzandlaringiz uch marta huzuringizga kirishda sizlardan izn so'rasinlar bomdod namozidan ilgari peshin vaqtida issiqdan kiyimlaringizni tashlagan paytingizda va xufton namozidan keyin bu uch vaqt sizlarning avratlaringiz ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan vaqtlardir ular o'sha vaqtlardan so'ng izn so'ramay kirsalar sizlarga ham ularga ham gunoh yo'qdir chunki ular sizlarga biringiz biringizga kelib ketib turuvchidirsiz Alloh oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur Alloh bilim va hikmat sohibidir qachonki go'daklaringiz balog'atga yetsa bas ular ham xuddi o'zlaridan oldingi balog'atga yetganlar kabi izn so'rasinlar Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur Alloh bilim va hikmat sohibidir xotinlardan o'tirib keksayib qolgan nikohni erga tegishni o'ylamaydiganlari biror ziynat bilan yasanmagan hollarida kiyimlarini yopinchiqlarini yechib qo'yishlarida ularga gunoh yo'qdir o'zlarini pok yopinchiqda tutishlari ular uchun yaxshiroqdir Alloh eshituvchi va dono zotdir. Jangga chiqmaslikda ko'zi ojiz kishiga gunoh yo'qdir. Cho'loqqa ham gunoh yo'qdir, bemorga ham gunoh yo'qdir. Ey mu'minlar, o'z uylaringizdan yo otalaringizning uylaridan yo onalaringizning uylaridan yo aka ukalaringizning uylaridan yo opa singillaringizning uylaridan yo amakilaringizning uylaridan yo ammalaringizning uylaridan yo tog'alaringizning uylaridan yo xolalaringizning uylaridan yo sizlar kalitlariga ega bo'lgan uylardan yo do'stingizning uyidan izn so'ramasdan taomlanishingizda sizlarga gunoh yo'qdir to'plangan yo bo'lingan hollaringizda ovqatlanishingizda sizlarga gunoh yo'qdir bas qachonki uylarga kirsangiz bir birlaringizga Alloh huzuridan bo'lgan muborak pokiza salomni aytingiz sizlar aql yurgizishlaringiz uchun Alloh o'z oyatlarini sizlarga mana shunday bayon qilur albatta mo'minlar faqat Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan zotlardir ular payg'ambar bilan biror umumiy ish ustida birga bo'lgan vaqtlarida to undan izn so'ramagunlaricha ketmaslar faqat sizdan izn so'raydigan zotlar aynan o'shalargina Alloh va uning payg'ambariga iymon keltiradigan zotlardir. Endi qachonki ular sizdan ba'zi bir ishlari uchun izin so'rasalar, bas ulardan xohlaganlaringizga izin bering va Allohdan ularga mag'firat so'rang. Albatta, Alloh kechirimli va rahimlidir. Ey mo'minlar, payg'ambarni chaqirishni o'rtalaringizda bir-birlaringizni chaqirish kabi qilmangiz. Sizlardan berkingan hollarida payg'ambar huzuridan sug'urilib chiqib ketadigan kimsalarni Alloh yaxshi bilur. payg'ambarning amriga xilof ish tutadigan kimsalar o'zlariga biror kulfat yetib qolishidan yoki alamli azob yetib qolishidan saqlansinlar ogoh bo'lingiz kim osmonlar va yerdagi bor narsalar albatta Allohnikidir u sizlar nimada ekaningizni mo'min yoki munofiqligingizni ham o'ziga qaytariladigan qiyomat kunini ham yaxshi bilur bas ularni o'shanda qilib o'tgan ishlaridan xabardor qilur Alloh barcha narsani biluvchidir Furqon surasi Makka da nozil qilingan 77 oyatdan iborat. Furqon ajrim etuvchi. Mufassirlar buning ma'nosini haq bilan botilni, hidoyat bilan zalolatni ajrim qilib beruvchi ilohiy kitob undan murod tavrot zabur injilning asl nusxalari yoki qur'oni karim deb sharhlaganlar surada islom aqidalariga oid masalalar iymon islom kufr shirk jannat do'zax payg'ambarlar hidoyat zalolat va boshqa ma'lumotlarni o'qiysiz mehribon va rahimli Alloh nomi ila olamlar insonlar va jinlarga ogohlantiruvchi bo'lishi uchun o'z bandasi Muhammadga Furqon Qur'onni nozil etgan zot barakotli buyukdir u yana osmonlar va yerning hukmronligiga ega farzand tutmagan podshohlikda sherigi bo'lmagan va barcha narsani yaratib aniq o'lchovi bilan o'lchab qo'ygan zotdir mushriklar esa uni qo'yib biror narsa yarata olmaydigan balki o'zlari yaraluvchi bo'lgan o'zlariga ham biror zarar yoki foyda berishga ega bo'lmaydigan va na o'lim berishga na hayot berishga va na qayta tiriltirishga ega bo'lmaydigan ilohlarni tutdilar ularga sig'indilar kufrda bo'lganlar bu Qur'on faqat muhammad o'zi to'qib olgan bir uydirmadir unga bu ishda boshqa qavmlar ba'zi ahli kitoblar yordam bergan deb nohaqlik bilan bo'xton yog'dirdilar yana ular bu avvalgilarning afsonalaridir muhammad ularni ko'chirib olgan abbas bu afsonalar unga ertayu kech o'qib berilur dedilar ey muhammad ularga ayting uni osmonlar va yerdagi barcha sirni biladigan zot nozil qilgandir albatta u mag'firatli va rahimlidir yana dedilar bu qanday payg'ambarki oddiy odamlardek taom yesa va bozorlarda yursa unga payg'ambarligini tasdiqlaydigan biror farishta tushirilib u bilan birga ogohlantiruvchi bo'lsa edi yoki unga osmondan ehtiyoji uchun xazina tashlansa edi yoxud uning uchun bir bog' bo'lib u bog'dan ovqatlansa edi zolimlar mo'minlarga sizlar faqat bir sehrlangan kishiga ergashmoqdasiz dedilar ey muhammad ular sizga qanday naqllarni to'qiganlariga qara bas ular haq yo'ldan ozdilar endi ular yo'l topishga qodir bo'lmaydilar agar xohlasa siz uchun shu dunyodayoq o'shandan ular aytgan bog' va xazinadan yaxshiroq narsani ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarni qilib bera oladigan va siz uchun qasrlarni qurib beradigan zot Alloh barakotli buyukdir. Yo'q. Ular qiyomatni inkor etdilar. Biz esa qiyomatni inkor etganlar uchun allaqachon qachon do'zaxni tayyorlab qo'ygandirmiz ularni uzoq joydan ko'rgandayoq uning g'alayoni va chinqirg'ini eshiturlar qachonki kishanlangan hollarida uning tor joyiga tashlanganlarida o'sha joyda o'zlariga halokat tilab qolurlar shunda ularga sizlar bugun bir halokat emas ko'p halokatlarni tilangiz deyilur ey muhammad ularga ayting shu do'zax yaxshiroqmi yoki taqvodorlarga va'da qilingan mangulik jannatimi ular uchun bu mukofot va natija bo'lar edi ular uchun o'sha joyda mangulik hollarida barcha xohlagan narsalari muhayyo bo'lar bu Rabbingiz zimmasidagi so'raluvchi va'dadir Alloh ularni mushriklarni ham Allohni qo'yib ibodat qilayotgan butlarini ham to'plab ularga mening anavi bandalarimni sizlar yo'ldan ozdirdingizmi yoki ularning o'zlari yo'ldan ozdilarmi deydigan kunda ular derlar ey pok parvardigor bizlar uchun sendan o'zgalarni do'st tutish joiz emas edi lekin sen ularni va ota bobolarini shunday ta'minladingki hatto ular seni eslashni ham unutdilar va halokat qavmi bo'lib qoldilar ey mushriklar mana ular sizlar xudolar deb sig'ingan butlar aytayotgan so'zlaringizda sizlarni yolg'onchi qildilar endi azobdan qutulishga ham o'zlaringizga yordam qilishga ham qodir emassiz sizlardan kim zolim mushrik bo'lsa biz unga katta azobni tottirurmiz ey muhammad sizdan ilgari biz yuborgan barcha payg'ambarlar ham albatta taom yer va bozorlarda yurar edilar biz sizlarning ba'zilaringizni ba'zilaringiz uchun sinov qilib qo'ydik qani sabr qila olurmisiz rabbingiz esa ko'rib turuvchi zat